Laure honta berreita mar biologikoan ari dira gaur egun ipar Euskal untan eta beste asko transizioaren bidean dira. Ogeita mar urtez, oiko laborantza praktikatu ondoan, duela zazpi urte, edoak Exilarek laborantza biologikora pasatzea erabaki zuen. Bosgarren urtea da parte hartzen duela etxaldez etxalde ekimenuntan. Esplikatzen dut eh, urte guziz nola harin izan leheno eh, konvenzionel eh, moldian, eta guai nola harin izan biologikoan. Esplikatzen ditut diferentziak uh, berizitesunak. Guk ez dugu kanzerik edatzen, ez dugu polizioneik uh, edatzen, ez dugu erileak hiltzen. Ene unkailu bakarra ene da ardien uh, ungarri kompostatua. Urte astapenean laborariena asegea eta zinegona plazaratu Sana Traktoreen manifestaldi hauetatik urrun sentitzen direla diote ble xareko hainbat laborarik Tomas Ergi ble xareko koordinatzailea. Krisi hortan, eh, bon, bilakatu da zerbait eh, xerralistan die eh, horiek hartu dute eskua paise aldean eta hortik gu urrun gira, urrun gira, positiboki ere, kustea, be, posiblea bizitzea lehenik eta gero pentsatzen dugula, autu honak egin ditugula, zenta sistema agrokimiko hori ala, bide buka eranda gaur egun badakigu. Eta biologikoan ari direnen iritzia bilduta egoera ez dela hain eskoja uste du polkarrika buruk Maasti zaina da azkaraten. Badakit uh, eh, labontxa ez dela errex, eh, badakigu hakenka txarrian dela, baina hemen eskolegian badugu eh, xantza, gura badugu, iduzkia, mentuaz hori uh, dekamiatzen ari da, baina egitelan ditugu aniz gauza, eta gainera biologikoan. Uste dut, ba, labontxa tipi hasteko ez dela, ez dugula aski eh, akusten, ba, zer eh, egitelan dugun gure txaldikipitan. Eta biologikoaren dinamika, baiko jogen fruga ukanen duzue beraz, apililaren ogoita sortzian igandez goiziko amaretatik ahatzeko seiak arte, hainbat etxaldetan, bisitak edo dastaketak egiteko paradarekin.